korupcyjnym państwie, gdzie wciąż pościg Typy trą proszki, z nimi panny co żrą groszki Mają podgorzki, inni dużo piją Jedni żyją chwilą, inni z losem się biją Jak nie ma to się wiją lub wyją, a jak rzucają to tyją Inni by się nie oszczędzają, ale jakoś żyją Jedni palą i się mulą, inni walą w rulon, ale lekarze podają pawulon Chód z kulturą, tak, handlowy pawilon Jedni pierdolą Babilon, inni golą bilon To jest polskie kasyno, dotknij, zejdzie lawiną Wbrew karabinom, krąży hydrokanabinol Dania na wynos, wszędzie kupisz Ten system łupi jak Goldberg, choć podobno jest głupi Płacisz słono, płacisz raz, płacisz drugi Jesteś głupi, wpadasz drugi, nie masz nawet na ślub 40 milionów set, bije tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda Zresztą wiesz jak jest przecież, żyjesz tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda flow, zimna woda Zresztą wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda To opowieść o kolesiach, co zasiedlają te bloki Jedni golą się na łyso, inni noszą dreadlocki Jedni wciągają obłoki, inni kirają alpagi Stan równowagi w kraju, gdzie król jest nagi Ja naginam, piszczy list jak raki Pizgam rymy jak pod koszem haki Jak olażu one, hakim Miejsce na cmentarzu mam, nie wiem jakim Przeżuwam, jutro przeczuwam Ileś lat wstecz początek Pamiętasz ileś lat temu rzuciłem klątwę Teraz się spełnia ta przepowiednia jak Jairu Tu swe kroki kieruj Mam więcej rymów niż skoki w Peru Do DGS turnielu Weź se to przeliteruj Mam to w portfelu W hotelu, holu, na fotelu Rybę z fortelu Nie ma nas wielu, ale paru Ty dalej garuj Bo idź na pakiet karty tlen 40 milionów serc Bije tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda zresztą Wiesz jak jest przecież, żyjesz tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda 40 flow, zimna woda Wiesz jak jest przecież, żyjesz tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda no To jest proste, mam bity polskie, mam rymy swojskie Jak DJ rządzi woskie, góral rządzi tym, co jest szorstkie Z moim wojskiem rozjebie całą twoją wioskę Zanim zdążysz szepnąć, Jany Boskie Daj to głośniej, jebać o te nędzy Chcesz coś od tej jędzy, czy chcesz pieniędzy? Tu średnia zarobków to 5 tysięcy Jaka szkoda, że w 5 miesięcy Będzie 40 milionów serii Zimny kraj, zimny flow, zimna woda zresztą Wiesz jak jest przecież, żyjesz tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda 40 milionów serc bije tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda Wiesz jak jest przecież, żyjesz tutaj Zimny kraj, zimny flow, zimna woda